Here, dankie dat ons so kan staan en sing en en weet ons sing vir 'n lewende God, Here. Here, ons stemme slaan nie in 'n dak vas nie, Here. Ons stemme gaan tot by U en want U is net hier. Here, dankie dat U ons genooi het om hier te wees vanaand. Dankie dat ons die voorreg het om in U teenwoordigheid te kan wees. Here mag ons iets beleef van wie U is en wie wat U in ons lewens doen vanaand en en Here, dankie vir die voorreg om ook saam met die nege manne wat blydnis van geloof gaan aflê dit te kan deel. Hierdie oomblik in hulle lewe te kan deel. Daai oomblik van ja sê vir U Here. Ja sê vir 'n lewe van vir U volgelewe van disippelskap. Here, mag ons elkeen wat hier sit ook vanaand saam met hulle ja sê. Here mag ons hier uitgaan met 'n beter verstaan van van wat u kerk is en wie u kerk is en dat dit ons is. Here dankie vir die voorreg om deel van u kerk Goed, goeienaand almal. Sjoe, die eh, sixstand um, ehm, gaan dalk nie my Bybel hou nie. As my Bybel val, is nie ek nie. Jammer. So ons gaan aan met ons um, tema vir die kwartaal. Die wat dalk nou vir die eerste keer hier is, hier's ek weet dis 'n paar ouers en 'n paar besoekers. Julle is so so welkom. Dit is so lekker om julle hier by ons te hê in die jeugdiens. Ehm um, hierso is almal welkom. So dis regtig lekker om julle te hê. En ek wil net vir julle dalk net so 'n bietjie herinner of dalk net 'n bietjie deel. Ons is besig met ontmoetings. Ontmoetings met met Jesus en en hoe Jesus se kerk lyk en hoe dit lyk as ons Jesus se kerk is. So ons het nou al 'n paadjie gestap en ons het oor 'n paar goed gepraat en verlede week sal nagmaal gehou en en vanaand gaan ons gaan ons bietjie kyk na na hoe lyk dit as ons Jesus se kerk gaan leef. Hoe lyk Jesus se kerk? Wat doen Jesus se kerk? En ons ontmoet vanaand Jesus wat 'n verskil maak. En dit is so awesome dat ons hierdie topik het. Ek beloof ek het hom nie gekies nie. Ek dink die Heilige Gees het hom gekies vir vanaand. Ons het nie geweet daar gaan 'n belydenisaflegging wees nie, maar dit pas so awesome in. So ouens, dis nou spesiaal vir julle. Is vir almal van ons, maar spesiaal vir julle is hierdie boodskap vanaand. Ehm um, julle sal sien dit is ook op julle geskenkie wat julle gaan kry is een van die versies. So ek hoop regtig dis 'n boodskap wat julle sal kan saamdra met die res van julle pad saam met die Here. Ehm um, ons gaan saam lees uit 1 Korintiërs 12. So dit is op die YouVersion app. Die event is daar, maar as jy hou van die harde kopie, uh hy is in my Bybel bladsy 227, 1 Korintiërs 12 en ons gaan lees van vers 12 af. Baie bekende stuk. Julle almal het hom al voorheen gehoor, ek is doodseker daarvan, maar ek hoop regtig dat ehm um, julle jouself 'n kans gaan gee en bietjie op met ander oë gaan kyk vanaand na hierdie teks. So 1 Korintiërs 12 van vers 12 af. Dit. Net soos die liggaam 'n eenheid is en baie lede het. En soos al die lede saam, al is hulle baie, een liggaam vorm So is dit ook met die liggaam van Christus. Ek gaan nou net hier 'n voetnota gaan vir julle gee want dit het my letterlik my hele lewe lank gevat om hierdie te leer. As jy ooit het jy al ooit die woord lidmaat gehoor? Behalwe nou net lidmaat hier in die kerk. Het jy almal gehoor? Het jy al gehoor jy is lidmate van die kerk? Weet julle waarvan daar dit kom? Hierdie teks. Oké, okay, so luister nou mooi. So as jy mense dink altyd oor, dis nou net een van hierdie snaakse woorde wat die kerk gebruik. Nee, dit kom eintlik uit die Bybel uit. Ehm um, so hoor gou wat beteken dit as ons sê jy's 'n lidmaat van die kerk? Want julle nege raak nou uh ons praat van volwasse lidmate, maar almal is lidmate, maar ehm um, julle gaan nou beleidende lidmate word. So julle raak nou beleidende lidmate. Dis wat dit beteken. Omdat ons almal een liggaam geword het, is ons almal met die een gees gedoop. Of ons nou Jood of Griek, slaaf of vry, maak nie saak wat ons is nie, ons almal van die is van die een gees deurdrink. Die liggaam bestaan ook nie net uit een lid nie, maar uit baie. As die voet sou sê omdat ek nie 'n hand is nie, is ek 'n deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede tog nie op om deel te wees van die liggaam nie. En as die oor sou sê omdat ek nie 'n oog is nie, is ek nie deel van die liggaam nie. Hou hy om die rede ewenigs nie op om deel te wees nie, van die liggaam nie. As die hele liggaam oog was, hoe sou hy kon hoor? En as die hele liggaam oor was, hoe sou hy kon ruik? Maar nou het God die lede, elkeen van hulle afsonderlik in die liggaam saamgevoeg soos hy dit wou hê. As almal saam net een lid lid was, hoe sou daar 'n liggaam kon wees? Nou is daar wel baie lede, maar een liggaam. Die oog kan nie vir die hand sê ek het jou nie nodig nie. Die kop kan weer nie vir die voete sê ek het julle nie nodig nie. Inteendeel, die lede van die liggaam wat as die swakste voorkom, is juis noodsaaklik. En die wat vir ons minder mooi lyk, klee ons met groter sorg. So word ons minder aansienlike dele besonder mooi gemaak, terwyl die aantreklike dele dit nie nodig het nie. God het die liggaam so saamgestel dat hy groter eer gee, gegee het aan die lid wat eer kort kom, sodat daar nie verdeeldheid in die liggaam sou wees nie. Maar dat die lede gelyke sorg vir mekaar dra. As een lid ly, ly al die lede saam. En as een lid geëer word, is al die lede saam bly. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is elkeen 'n lid daarvan. Ons gaan net tot daar lees. Ek wil gou hê jy moet ehm, 'n um, oomblike 'n mental oefening doen. So, kyk gaan jy Hanne? Kyk gaan jy Hanne? OK. Maak gou jou oë toe en draf gou deur jou dag vandag. OK? Oë toe. Wat het jy vandag gedoen wat jy nie sou kon doen as jy nie hande gehad het nie. Maak gou so 'n lysie in jou kop. Kan voordat almal se lysies te lank raak om te onthou, sê gou vir die persoon langs jou wat jy alles nie vandag sou kon doen as jy nie hande gehad het nie. Wie het meer as 5 goed gehad? Meer as 10? Meer as 15? Nie so lank gedink nie. Jo, hier's 'n paar wat lekker lank gedink het. Meer as 20? <laughs> nie so ver. Ai, daar's eene. So daar's 'n hele paar goed wat jy nie vandag sou kon doen as jy nie hande gehad het nie. Ek wil van dit ek vanoggend opgestaan het, gebruik ek my hande. Tandeborsel, gesig was, eet, alles het jou hande vir en het jy vir een oomblik gedink gedink ek gaan nou my hand gebruik om hierdie lepel op te tel <laughs> nie het dit gedinkie maar jy het dit nodig gehad sou die kos by jou mond kon kom as jou hande nie daar was nie ja doggie okay ek sien ek sien uh party mense maak net maak net die uh, ek ek verstaan jy kan dalk net ietsie bippie vasmaak ek weet nie um Maar maar jou hand is verkieslik die die die manier hoe jy jou kos by jou mond wil kry, right? So daar's soveel goed wat jy nie al gedink het nie wat jou hande voor nodig het. En so kan ons nou deur ons hele lyf gaan, maar ons gaan nou liewers nie. Maar dis eintlik 'n baie obvious ding dat ons almal wat hier sit verskillend is. Ons kan dit sommer sien. Ons kan sien ons almal is verskillend. Ons haarkleur verskil, ons velkleur verskil, ons ons wat ons doen verskil, wat ons van hou verskil. Alles wat ons is ontrent verskil Maar alles wat jy is, gaan saam oral waartoe jy gaan. So as jy vanaand kerk toe kom, bring jy alles wat jy is, daai pakkie wat jy is, bring jy hiernatoe. As jy môre skool toe gaan, dan vat jy daai pakkie skool toe na elke klas waartoe jy gaan. As jy werk toe gaan, dan vat jy daai pakkie na jou werk toe. So vat jy alles wat jy is elke keer na elke groep toe wat jy gaan. En dis wat die gemeente in Korinthe begin agterkom het. Voordat Paulus vir hulle hierdie brief geskryf het, het hulle begin agterkom, hy, ons is verskillend. Ons is een gemeente, maar ons is ons is nie almal dieselfde nie. Maar dit het toe nou ongelukkig was dit nou nie vir hulle so 'n positiewe ding nie. Ehm um, en dis hoekom Paulus nodig gehad het om hierdie brief te skryf. As jy nou 'n bietjie vroeër gaan kyk in 1 Korintiërs 12 baie bekend, ehm um, die wat verlede jaar ook hierso gesit het, sal onthou ons te reeks doen oor die Heilige Gees en toe het ons gepraat oor ons het verskillende gawes. Ons is on hierdie pakkies wat ons is. En dis 'n stuk net voor dit, want die probleem was die gemeente in Korinte het begin dink, ja, met ek hierdie ding in my pakkie het, is ek baie cooler as jy. Ehm um, so jy moet ook hierdie ding kry of uh ja, jy's ja, nie so belangrik soos ek nie. So dis hoe hulle begin redeneer dit met mekaar. Hulle het begin sê hierdie een ding of hierdie manier vir jou pakkie is beter as my pakkie of my pakkie is beter as jou pakkie. En uh ehm um, toe Paulus maar die briefie geskryf en gesê nee nee nee nee nee nee, julle mis nou die punt totaal en al. Almal het 'n pakkie en almal se pakkie verskil. Maar Die Gees sal dit uitdeel soos wat die Gees dit wil uitdeel. Nie soos wat jy dit wil hê of soos wat jy dink belangrik is nie. En daarom kan ons nie sê dat die een is belangriker as die ander nie. Want die Gees gaan tog nie vir jou iets gee om jou belangriker te maak as my nie en gaan ook nie vir my iets gee om jou om my belangriker as jou te maak nie. En dit is hoekom hy dan die prentjie van 'n liggaam gebruik. En dan sê hy jy het jou hande nodig of jy nou 'n hand wil wees of nie die hanne is nodig in hierdie groot pakkie. Want dis nie net jou pakkie wat saak maak nie, dis ook die groot pakkie wat saak maak. Die groot pakkie van die gemeente, van die kerk. En dis jy bring iets na hierdie groot ding toe. Jy bring iets na die liggaam toe. En dan sê Paulus op 'n stadium iets vreeslik mooi. Hy sê ons is almal een liggaam met een gees, met een Here, gedoop met een doop met een God en Vader oor ons almal. Ons dien almal dieselfde God met ons verskillende pakkies op ons verskillende maniere, dien ons almal dieselfde God deur dieselfde gees met dieselfde doop gedoop. Ons het daaroor gepraat, ons gepraat het oor dat ons een groot Christelike familie is saam met ander kerke. Paulus sê vir hierdie mense dat net omdat jy 'n hand is, kan jy sê dat jy 'n uh, eh, jy is nou 'n hand, dis die coolste nie. Die voete is ook belangrik. Die oë is ook belangrik. Elke deeltjie van ons liggaam is anders en uniek. Maar as een deeltjie weg is en ek praat nou nie van jou verstand tande of jou blinde darm of jou mangels nie. Ek praat van die ander dele Julle geweet daar is bakterieë in jou maag. Bakterieë, dis die goed wat ons lyk like van dood maak. Daar's bakterieë in jou maag dat as daai goed doodgaan, raak jy vreeslik siek. 'n Bakterie. Hy moet daar wees. Nou, nou as jy nou moet kies 'n liggaamsdeel wat jy nou graag wil wees, dan is ek seker jy gaan nou nie die bakterie in jou maag kies nie. Maar miskien is dit die gawe wat jy gekry het. Miskien lyk jou gawe dalk eers soos bakterieë in iemand se maag. Maar weet jy wat? Die Gees het besluit dit is nodig. En jy moet daar wees. En iewers gaan jy besef dit klink dalk weird, maar dit is vrek nodig. En as ek nie daar is nie, dan kan nie hand nie kos na die mond toe vat nie, want die mond gaan nie lus wees om te eet nie. So simpel dingetjie Ons elkeen is belangrik. Ons kan nie sê dat een minder belangrik of een meer belangrik is nie. En is net so hier by die kerk. Ons elkeen het gawes. Ons elkeen het 'n pakkie. Ons elkeen het iets wat die Gees vir ons gegee het. Jy het dit. Jy het definitief iets. Jy het definitief 'n paar goed. En dis hoekom jy hier is. Want God sit sy kerk bymekaar. God besluit ek het hierdie pakkie saam hier nodig om hierdie groot pakkie te maak. Julle is die liggaam van Christus en afsonderlik is julle elkeen 'n deel daarvan. Nie ek moet eers 'n maatjie kry en dan kan ek 'n lidmaat wees nie. Nee. Elkeen van julle is reeds 'n lidmaat, is reeds deel van hierdie liggaam. Ons leef in 'n in 'n kultuur en 'n wêreld, julle dalk al die woord gehoor individualisties, uh eh, individu, individual individual slices of cheese. Dit is hoe ons wêreld werk. Ons hou van alleen wees, ons hou van ons wêreld. Ons hou daarvan om te hê soos wat ons dit wil hê en daarom is ons ook baie soos die Korinte en dan sê ons, "Mm, jou pakkie werk nou nie lekker in my wêreld nie. So sorry, ek het jou nie nodig nie." Maar dis nie hoe Paulus se prentjie van die kerk lyk nie. In Paulus se prentjie van die kerk is daar nie plek vir 'n hand wat net op sy eie missie gaan nie. Daar is nie plek in die kerk vir 'n voet wat net loop nie. Hy moet luister vir die brein, want anders gaan die ander voet dalk ander kant toe en dan gaan jy in 'n ongemaklike situasie kom. Ons sien weer hierdie prentjie van 'n groot pakkie klomp verskillende pakkies, klomp verskillende lidmate, maar een liggaam, een lyf wat werk. Jy is wie jy is sodat die kerk kan werk, sodat Christus se liggaam kan werk. Hoe amazing is dit dat Christus Jesus kon vir ewig op aarde gebly het. God kon net vir ewig hier gewees het, maar God het gekies om ons te gebruik om 'n liggaam te bou hier op aarde. Sodra jy dink jy kan op jou eie survive of dat jou gawe belangriker is as iemand anders se, dan vergeet ons dat ons mekaar nodig het. Ons vergeet dat ons vir God nodig het. Ons vergeet dat ons eintlik deel is van Christus se liggaam. Jy is nie op jou eie missie nie. Jy's op God se missie. Die Heilige Gees wat in ons elkeen woon, bind ons saam, bring ons saam en maak ons een liggaam. The message het 'n baie mooi vertaling van vers 27 en ek het gedink om dit met julle te deel. Ek dink ek het dit op die PowerPoint asseblief. You are Christ's body. That's who you are. Jy is nie iets anders nie. Jy is deel van Christus se liggaam. You must never forget this. Only as you accept your part of the body does your part mean anything. Met ander woorde, as jy dink jy's nie deel van die liggaam nie en jy gaan op jou eie mission, dan beteken jou deel, jou pakkie mos nou niks vir die liggaam nie. Maar wanneer jy besef jy het 'n pakkie wat jy bring, wanneer jy besef jy het iets, jy het 'n gawe om te gee vir die liggaam, dan begin jou deel iets beteken. En dan kan jy begin werk vir God se koninkryk. Dan kan jy begin om 'n verskil te maak soos wat Jesus 'n verskil gemaak het. Jesus het geweet hy het 'n mission. Jesus het geweet hy moet iets doen. Jesus het geweet hy het 'n pakkie en sy pakkie was om op die aarde te wees, om 'n bediening te hê vir 3 jaar en dan gekruisig te word en op te staan. Jy het ook 'n pakkie, jy het ook iets. Jy's ook 'n deel, jy's ook deel van die liggaam. En dis wanneer ons besef en aanvaar dat ons dit het wat dit iets kan begin beteken. Al klink dit nou nie die mees glamouriste deel van die liggaam nie, dis net so belangrik soos enige ander deel. Daar gebeur ook soms dit dat jy dink, "Mm, wat het ek? Wat kan ek doen? Is ek nou regtig so belangrik?" Ehm, um, maar dan het ons die res van die liggaam daar. Jy is deel van die liggaam. Of jy besef jy het 'n jy het 'n deel om te gee of nie. En dis ook die amazing ding. Omdat ons deel is van hierdie liggaam, wanneer ons sukkel, wanneer ons nie weet hoe om ons gawes te gee nie, Wanneer ons sukkel om deel te wees en om te lewe in die wêreld, dan spring die ander dele in en hulle maak ons sterk. Ehm um, en ek het so 'n uh, eh, voorbeeld daarvan gekry op die internet wat nogal vir my regtig cool was. Ehm um, so dink geweet terug aan julle netto wat julle gedink het soos oor julle hande. Ehm um, en check bietjie hierdie uit. Mark Gaffney. The year is 1973. Hi, my name is Mark Goffney, and I'm going to swim on the telethon with some of my friends. Watch, watch, M- watch Monty Hall and all the stars of Hollywood. So cool. I haven't seen it. Mark has Great. told me about his band. Ladies and gentlemen, a new side of Mark Goffney. I guess you're ready. You ready? <clears throat> Hi, my name is Mark Goffney, 46 years old. I live in San Diego, California, and I'm a professional guitar player, bass player, and I happen to play with my feet. Because I was born without arms, I used my feet to do everything, and when I was about 12 years old, I started just goofing around with a friend of mine's guitar, and um, I already used my feet to do everything else, so playing guitar with my feet was just really felt like a natural thing for me to do. So I'm rehearsing with this thing I call a, it's a looper, and I can actually play the bass and then record it, and it will play it back uh, to me, and then I can play guitar with myself, with myself as the bass player. So I'm going to give it a whirl right here. See if I can just bust out some blues here. I first started playing guitar in front of people with my feet, I got a lot of sort of awe, sort of jaw dropping reaction. Uh, I even got applause one time just for tuning my guitar, uh, playing it one of my first gigs. I just doo doo doo doo, everybody's like yay, and I'm like I haven't even played a song yet. Uh, over the years, I've grown to appreciate people who appreciate what I'm playing as much as they do how I'm playing. Sometimes when I'm performing live, and I get a reaction from the audience where I can tell that they are totally with me. I'm addicted to that. I'm totally addicted to that. Whether I'm playing outside at, a park for like, you know, a little group of people or if I'm at some big awesome concert, you know, if they're just like, yeah, and they're there, it's just cool. Where is what I got? Nobody can take away. All you hackers and you haters, you can have my share. I won't be there, jelly to the air. Cause I'll be singing to the people, smile at the world, getting on my mojo. So I get a lot of this when I'm driving down the road, like I'm cool and I'm chill, and I pull up next to somebody at a stoplight, you know, and they're just like, oh. And they go. <laughs> I'm going, watch the road. Don't watch me, watch the road. <laughs> Honey, he's pointing his finger at me. It's like a gang sign or something. Don't look at him. It's funny. <laughs> no, it is really true. People go like this, they go. I swear, on the freeway. I, they're not even watching the road. They're too busy watching me <laughs> drive with my feet. Sometimes I get like a like a really cool like a thumbs up. People will be like, "All right," you know. I don't know if they know who I am from the music or they just think it's cool to see some dudes all low rider. All I can say is that uh, my parents, my brothers, my family, my kids, they're proud of me for, for the successes that I've had. They really are. Um, my mother especially. I mean, she loves to brag about me. She really loves it when somebody's already heard of me from the internet or something. But I would say that I have a lot of support from a lot of people, family and friends. Cool. Uh, ik denk ons band is goed. <laughs> Wat vir die coolste is van sy storie, ek is seker hy het nie gedink hy het die coolste pakkie op aarde gekry nie. Hy's gebore sonder arms. Maar die coolste ding wat hy sê in daai video is hoe hoe hy is gesupport word deur die mense rondom hom. En dis ook hoekom ons die liggaam het. So dit al voel jy partykeer, ag, oh, my pakkie is nie great nie. Dat die mense rondom jou jou sterk maak en sê jy's awesome, ons het jou nodig. Jy lê gehoor sy ma brag met hom. Hoe cool is dit? Jy wil hê jou ma moet brag met jou? OK? Sy ma brag met hom. So dis waar hierdie liggaam gaan om mekaar ook sterk te maak. Right. Ek wil hê ons moet nou sommer van daar af dadelik in die belydenisaflegging ingaan. En ons gaan dit bietjie bietjie anders doen as gewoonlik omdat ons 'n lekker klein groep het. So ek gaan vra dat julle almal opkom. Al 9 van julle kan sommer kom in julle volgorde. Julle het 'n uh, eh, sorry, anders gaan die goed te mekaar wees. So vanaand sê ons nie vir die eerste keer welkom by die liggaam nie. Ehm um, julle was nog altyd deel van die liggaam. Maar wat julle vanaand doen is julle gaan voor ons almal sê ons glo ons is deel van hierdie liggaam. En nie net enige liggaam nie. Julle is nie deel van enige klub nie. Julle is deel van Christus se liggaam. En julle gaan sê julle glo dit. En julle wil dit wees en dis wat julle wil leef. En dit is so spesiaal om saam met julle dit te deel. So dankie dat ons kan deel wees daarvan. Dis hoekom ons dit ook so doen sodat ons kan onthou dat ons ook moet ja sê elke dag. Dan sê ons glo dit. So right. So ek gaan die vrae lees en dan wat ek gaan doen is ek gaan van Henry af begin. Gaan ek jou naam lees, gaan nou nou 'n mic vir julle gee. Henry. Hou maar net eers by jou. Ek sal nou sê wat jy gaan die vier vrae lees en dan as ek jou naam lees, dan sê jy net ja, verkieslik. Miskien is nie 'n opsie nie. OK. So sê ja as jy wil. Uh en dan as jy ja gesê het, dan gaan jou geloofsbelydenis van agteraf gelees word. So die een wat na jou is, wag net so 'n bietjie. Um en dan as hulle klaar gelees het, dan sal ek dit die volgende een se naam sê en dan gaan ons so aan. Is jy reg? Ons gaan nou nie boor mekaar hier praat nie. Hier's nou 3 mics aan die gang op een slag, okay. <laughs> right. So die vier vrae waarop julle gaan antwoord. Julle getuig vandag voor God en sy gemeente, voor Christus en sy liggaam dat jy bely dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet. Jy bely dat jy glo in die Ou en die Nuwe Testament as woord van God en as riglyn vir jou lewe. Jy bely dat jy deel is van die NG Kerk, van die Kerk van Christus en dat jy deur jou gawes 'n verskil wil maak in die wêreld. Jy aanvaar dat jy en medegelowiges die ver, die verantwoordelikheid het om mekaar op die regte pad te hou. So Henry Brandt, jou antwoord? Ja. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Wian Brandt? Ja. God is my fundament na wie ek altyd kan terugkeer. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat hy my gered het en my suiwig gemaak het nie. John Craythorne? Ja. Psalm 62 vers 8. God is my redding en my krag. Hy is my rots, my sterkte. God is my toevlug. Andrei Hanne kom. Ja. Jeremia 29 vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. John Kretzinger. Ja. Die Here is my verlosser. Ek glo dat hy daar vir my sal wees wanneer dit goed sowel as sleg gaan. Ek vertrou op God om my rigtingwyser op my lewenspad te wees. Nico Loupsher. Ja. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Johan van der Merwe. Ja. Ek ervaar die Here se genade daagliks en besef elke dag oor, oor en oor hoe groot sy liefde is. Ian van die kerk. Ja. Ek glo dat Jesus vir my aan die kruis gesterf het en dat ek nou vry kan wees van my sondeskuld. Jacques van Skalkwyk. Ja. Ek weet wat ek weet dat God by my is en ek dra elke dag die woorde van Romeine 8 vers 31 by my wat my verseker dat as God by my is, sal niemand teen my wees nie. Awesome. Hier staan ons nege nuutste beleidende lidmate. <laughs> ek gaan vra dat ehm um, Kobus, ek weet nie of ek dit nou nog effe Kobus sien as Kobus hier is, Ilana, Pieter, Leon, dat julle asseblief vorentoe kom en dan ook hulle klein groepleiers as julle is klein groepleiers van verlede jaar. Julle kan sommer so van 'n kant af gaan en vir almal geluk sê. En as julle klaar geluk gesê het, wil ek vra dat julle agter hulle staan net met julle hande op hulle. Oké, okay, kan ek vra dat julle almal 'n hand hierso op een van hulle kry? En dan gaan ek vra dat almal wat sit net julle hande uitsteek na hulle toe asseblief. Ons bid saam. Here God, ons ons sê vir U dankie vir die pad wat U saam met elkeen van hierdie manne geloop het. Here, dankie dat dat U hulle nooit gelos het nie. Here, dat U nou nog u doobeloftes aan hulle elkeen nakom. Here om hulle God te wees. Here dankie dat u vir hulle elkeen lief is. Here dankie dat u 'n wonderlike plan het vir hulle elkeen. Dankie dat u hulle elkeen 'n unieke pakkie gegee het met ongelooflike gawes. Here as hulle nog nie alles ontdek het nie, Here mag hulle besef dat u saam met hulle ook op daai journey is. Here en mag hulle besef wat 'n verskil hulle in u koninkryk kan maak waar ook al hulle gaan. Here mag elke tree wat hulle gee 'n tree wees vir die koninkryk, 'n tree wees vir liefde, 'n tree wees wat wys hoe Jesus lyk. Here ons vra dat dat dit nie die einde sal wees nie Here, maar dat dit dit maar net die begin sal wees. Die begin van 'n baie lang pad saam met U Here wat tot in die ewigheid inloop. Here, dankie dat ons kan deel wees daarvan, Here. Mag ons elkeen ook hierdie sien as 'n nuwe geleentheid om ook weer bewus te raak daarvan dat U ons God is. Om U weer en om U een te maak in ons lewe. Here, om weer te kies om na U te luister eerder as die wêreld. Ag Here, seën hierdie hierdie manne en en hulle pad vorentoe en mag hulle nooit vergeet dat U daar is nie. Mag hulle ook nooit vergeet dat daar 'n hele liggaam rondom hulle is wat hulle vashou nie en hulle ondersteun wanneer dit swaar gaan nie. Here, dankie vir u genade en u liefde. Amen. Sy, julle is welkom te gaan sit. ek gaan afsluit hierdie gedeelte en hierdie belydenisaflegging, die boodskap wil ek graag afsluit met 'n gedeelte uit 'n boek uit wat wat die persoon wat dit geskryf het sê dit is nie 'n vertaling van die Bybel nie, maar wat hy gedoen het is hy dele van die Bybel gevat wat vir hom spesiaal was en dit geskryf op 'n manier wat hy wat hy gemaklik is mee, soos wat dit vir hom sin maak. So ek gaan 1 Korintiërs 13 se eerste 8 verse vir ons lees as 'n gebed. Want dit is wat hierdie liggaam moet leef. Dit is wat ons nou gesê het, wat julle nou gesê het, julle graag wil leef. So kom ons maak ons oë toe en ons raak net rustig en dan lees ek vir ons. If I get supernatural talent to speak fluent Metabolese or even Angelese but I'm rusty on the language of love, then I'm just clattering round like a broken drum kit. If I've got access to next month's news or philosophy's big questions, if I know more than anyone, if I can shift a mountain range by willpower, but I forget how love fits in, I may as well not exist. If I donate my millions to charity, but my love account's in red, if I volunteer to be a martyr, but my love glance dead, then I'm a waste of space. What is love anyway? Not the tripe you've been force fed. No. Love gives people space and time. It does people good. It's not jealous, mouthed, or big headed. It's not vulgar. It doesn't look after number one. It's not got a short fuse. It forgives and forgets. Love doesn't smile when the dark stuff goes on, but throws a party when the truth gets out. It protects more than a blockbuster hero. It trusts more than a toddler. It's always positive. It always hangs in there. Love doesn't let you down. Ele a cama